A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Not a fight. biti ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Dobar put vjernika, dobar put vjernika. Ерник. sms na www.auto.com Soba put vjernika Na portalima www.stazamislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, download arhive. Kur'an i tefsir, akida, fit, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.baumbab.com Soba, put, vjeri. Kada fariš imena Allah, ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Šta je se desilo? Kad smo postali nesigurni u Allahovu vjeru, kad smo postali nesigurni da će Allahova riječ dominirati na zemlji sa nama ili bez nas, kad smo postali nesigurni u ovo ili ono, u stvari tad smo se počeli plašiti od onih koji mi vidimo u obliku pendrika, puški, upereni, pretresanja, upadanja u kuću. Onda smo se prepali i sigurnosti ovog akide i teohida. Pobjegli smo, Allah najbolje znali, zna možda u velike griha, da ne govorim u kufri u srcu. Ja bani, jem nejsa illa kem سليم لك إله يا غنيا ليس إلاك المجيب عالم ما ذرة تخفى عليه ومحيط فالبرايا لا تغيب سدد لا Mi odbijemo čitavu milost sa svim što je došlo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i objavom odbijemo čitavu milost i uzmemo nešto za što znamo sigurno, sigurno da nije Allahova milost i želimo preko toga da dođemo do Allahove milosti. Kakvom su stanje to naša srca? I onda se čudi što je sve puklo, što se cijepa, u smislu cijepa, ne, džemat se neće pocijepati. Džemat se nikad neće pocijepati. Jer ja sam u džematu Ibrahima alaih Ja sam u džematu Musa alaih Ja sam u džematu Isa alaih Ja sam u džematu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji su danas desetorica živi. To je njegov džemat. Ebu Bekr, Umar Uthman, jel da? Živi su u džennetu. Džemat Muhameda, ali i sela sve selam živi. Džemat koji se ne zove džemat po svaku cijenu. Za svaki slučaj. Da se skloni. Da mi se šta ne desi. sjediš sa šarijom, maturidijom, ovim onim i sa njim gradiš džema, njega pomažeš, njega uzdižeš, njega hvališ, bježiš njemu. Dobro. Allah molim da svakog onog ko smatra da čovjek koji ne klanja, psuje Allah, vrijeđa vjeru, smatra da je musliman da ga Allah proživi sa njim, sa njegovim narodom, sa onim zašto on misli da je njegov narod Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimber. Posjetite nas na www.paltol.com Soba put vjernika. وضباء تملأ الروض مراحا إن الحمد لله لم يهدي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Najveća zahvala pripada Allah jedinom istinskom božanstvu koji zaslužuje da mu se ibadet čini. Njega slavimo i njega veličamo i od njega samo oprosti i uputu tražimo. I neka je salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda ali salatu wasalam koga je Allah te bareke wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima. Kaže Allah te bareke wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe Muhammede nismo poslali nikako osim kao milost svjetovima. Milost svjetovima. Allah te bareke wa ta'ala u jednom samo ajetu, jednom dijelu ajeta govori nam šta je džemat, šta je milost, šta se zbog te milosti dobija. Ako je Rasul sallallahu alaihi sallam milost i on poslan kao milost svjetovima, braću, a jest, on je poslan kao milost svim svjetovima. Kaže Allah u Kur'anu, ponavljam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ A tebe smo poslali, ili nismo te nikako poslali osim kao milost svjetovima. Allah te barek je ta'ala nam u samo jednom ajetu pojašnjava na što će se on uzvišeni smilovati. Samo u jednom ajetu. Jer kad, se, kad mi svi uzmemo milost, kad uzmemo milost sebi, šta ćemo dobiti? A tebe smo poslali kao milost svjetovno. Zaradit ćemo šta? Allahovu milost. A kad zaradimo Allahovu milost, onda ćemo biti zajedno. Jer je sunet došao sa šerijatom, sa objavom, sa praktičnom primjenom sav kao milost. I kad svi uzmemo milost, onda će na osnovu, aliku salam, na osnovu te milosti dobit ćemo čiju milost? Milost onoga koji je poslao milost. Ti si dobio milost da bi dobio milost. Svatate? Dobili smo milost da bi mi dobili milost. Da bi se nama smilovalo. Sve ono što uzme milost, bit će zajedno. Sve ono što uzme milost, bit će pod milošću svoga gospodara. Sve što ne uzme milost, neće biti. Ništa neće biti. I što je pod Allahovom milošću, to je šta? Džemal. Zato što su oni uzeli milost. Oma erselnake illa lil alamin. Illa lil alamin. A tebe smo poslali kao milost alamin. Svim svjetom da bi dobio Allahovu milost, moraš uzeti njegovu milost. Ako hoćeš da se Allah smiluje, uzmi njegovu milost. Ako odbiješ njegovu milost, neće ti se smila. Zašto? Zato što si odbio njegovu milost. Allah je tako vraćao. Onda možete misliti, kakvom je stanje čovjek koji odbija Allahovu milost? Kako je njegovo srce? Odbija milost onog koga je stvorio. Odbija milost onog koga je stvorio A da bi dobio milost, moraš uzeti milost, milost u koju ne smiješ sumnjati. Ona glasi, elif lamim, ذلك kitabu la rejbe fi. Ova knjiga u nju nema sumnje. Zalik, jel da? Ovdje se govori, Korkut je prvo malo drugčije, Zalik je pokazna zamjenica. Ova knjiga, Znači ta Kur'an, u nju nema sumnje. La ribe fi. Kad dođe la ribe fi, il, kada se govori o džanetu ili džahenama, pa kaže dođe halidine fiha, to je peče. Ne promjene. To je sigurno. A u ovu knjigu nema sumnje. Kako uzvišeni? Kome nema sumnje? Sad ćemo u drugom ajetu. Hudelil mutaqin. Ona je upustvo onima koji se Allaha boje. Zalike il kitabu la ribe fije milost. I došlo na milost i poslano na milost. I ta milost je kome? Zato što su uzeli je kao milost, ona je hodelil mutaki. Upustvo onima koji su uzeli tu milost. Pa zbog te milosti dobijaju hodelil mutaki. Boje se Allaha. A čim se boji Allah? on odmah uzima zalike kitabu la ribe fi ono što nema sumnje hudalil mutakin zato što se boji Allah zato je uzima ko se ne boji on će svašta drugo uzeti i tražit će uputu mimo upute zašto kaže se mimo upute primjer radi ova knjiga predavno što stoji to je uputa evo da je ovo Kur'an uputa nije pojam koji se spominje ili uputa nije pojam oko kojega smije iko reći da je ovo ili ono. Zašto? <laughs> La rebe fi. U nju nema sumnje. Hudelin mutaki. Upustvo je bogobojazni. I ti otvaraš svoju upustvo. Stvoren si, vema halek tu džinne, val inse, illa li jabudun. Horkut prevodi klanjaju. Nije dobro. Nisam stvorio ljude džine osim illa li ja'budun da meni ibadet čini. A ibadet je šta? Sve ono što Allah voli od riječi i dijela. Namaz, kad bi se prevelo samo namaz, to je drugo. Ali ibadet, sve što voli Allah. I stvoren si za to. I ti kad spoznaš da si stvoren i kad da bi bio od hudal mutakin, ti otvaraš dalik el kitabu la rebe fi i onda tražiš upustvo. Za sebe moram li klenat? Moram. Dobro, idemo dalje. Moram postit? Moram. Idemo dalje. Moram uzizati lavu riješ na zemlji. Aha, tu sam, moram, idemo dalje. To je upustvo. I to upustvo je hudalil mutakim. Za ono ko se Laha boji. I on neće drugu knjižu tražiti. On neće ništa drugo uzimati. Da bi bio upućen. A da bi bio upućen, Gdje je jedina uputa? Da bi ti bio ja upućen. Sama je uputa kud la rebe fi, ono nema sumnje. Tu je uputa. E sad vi onda zamislite, kad čovjek kompletno uputu skloni i uzme nešto drugo i kaže, ja, ovo jest nesigurno, ali ja ovom nesigurnošću želim da dođem do sigurnosti. وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا kaže uzvišeni oni koji se budu borili zbog nas وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا onima koji se budu zbog nas borili kaže mi ćemo putema koji nama vodi put kako čovjek dođe do zalike il kitabu la ribe fi, jednostavno, kaže uzvišeni, vole dine džahedu, fina, vele dine subljena, onima koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putema koji vode nama uputiti. Šta ovdje uzvišeni govori nama? Šta nam to Allah ovdje reče? Ja znam šta je u vašim srcu. Vole dine džahedu, ja znam zbog koga se vi borite. Ja sam sveznajući, Valedine džahedu, pa kad vidim u tvom srcu, a on sve zna da se boriš radi mene, sam nije ti iskren. Šta će dobiti? Fina lenehdijennahum subolena. Ja ću i kaže putem ako i meni vode u put. Ovo je odgovor svim sektama. Kogod hoće ako smije, bujrom, da vidimo šta je to u čijem srcu. Uzvišeni kaže, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Kao da nam Allah govori, onaj koji nas je stvorio, ja znam, robovi moji, šta je u vašim srcima. Ne možete se sa mnom igrati. I kad znam šta je u vašim srcima, one iskrene, ja i nadahnem putema koji vode zalike il kitavu lare i befi. Pa tvoj, tvoji putevi, tvoja dijela i staze na ovom dunjaluku, ako nisu u skladu sa uputom, kako možeš onda reći da si iskren? Zašto lažeš na vjeru gospodara nebesa i zemlje? Parlamentom da dođeš u džene. Vidi kako lažeš. Svaki normalan čovjek bježi i traži utočište i ide tamo gdje mu je šta? Gdje je najsigurniji. Gdje smatra da mu je šta? Najbolje i najsigurnije. Svaki čovjek, ne postoji ni jedan, da ne ide i ne bježi i ne traži utočište tamo gdje je najsigurniji. Zato nije najbolje otići svom gospodaru? Zar nije najsigurniji? Zar nije najsigurnije, braćo, otići onom koji može sve? Da imaš pred sobom milijarde vojnika, milijarde svjetova od ovog čovjeka, od, od ovog sad u našem vijeku pa do prvog. Šta ti mogu ako je s tobom Allah? Ne samo on i svi svjetovi. Šta ti mogu kad je s tobom Allah? Svi koji su stali možda evo naš vijek, u jednu flašu spermatozoida, jela, u jednu flašu svi mogu stati. Ja, ja. Proporcijalno gledaj, pa ćeš vidjeti, staneti, kako smo neki dan u Beogradu rekli, samo Beograd, 3 miliona ljudi stane u Finđan. Vrati se, šta hoću da govorim? Vrati se na stvaranje tvog gospodara. Zašto se bojiš Finđana ljudi? Kako se Allaha ne bojiš? Kako ne razmišljaš da su i oni stvoreni? Kako ne razmišljaš da je kod tebe, ti se prepuz zato što je vidiš tako, što je puno. A mi ra ra svojim racionalnim mozgom gledamo šta? Pa to su ljudi iz kapi sjemena izašli. Onaj koji je sve te svinđane stvorio, pa njemu bježi bolan bolan. Idi njemu. On je sve stvorio. Samo što i ti vidiš kao silu. Zašto se Allahove sile ne bojite? Zašto se Allahove kazne ne bojimo? Jer da se bojimo Allahove kazne, vallahi ne bi se bojile nikom. Ne bi od straha od ljudi bježali Allahove kazne. Ljudi prodaju vjeru. Ljudi vjeru prodaju samo zato što je strah. Vallahi bolje bi bilo da kažu strah me. Ili da šutiš. Ne, ne nego ono srce, vallazine džahidu, fina lenehdijenehum subulena ono srce koje je neiskreno ono će pokazat kojim to putem on ide ko će ga razotkrit onaj koji ga je stvorio svako srce mora ići ako iskreno ili se trudi da iskreno Allah ga uputi i onda ga nadahne putema koji njemu vode pa ga učvrsti na tom putu, pa ga pomogne na tom putu, pa ga podrži na tom putu i onda mu poveća ima. Onda mu taj put bude drav i sladak. I ostvarivanje teuhida u tvojim prsima, one upute kao nagradu ćeš dobit od svog gospodara. Koliko je mjeri ostvariš kod sebe teuhid, tolika ti je nagrada. Toliko ćeš se, u tolikoj mjeri ćeš se manje bojat i u tolikoj mjeri ćeš se sve više oslanjat na svog gospodara. Azzeveđa. Primjer. Ibrahim Ali Selam. Gledajte njegovog tevhida. Gledajte njegovog tevhida. Bacaju ga u vatu. Šta kaže? Zbog čega ovo kaže? Valladine džahidu fina lelehdijenehum subolena. Krenuo Ibrahim Ali Selam svom gospodaru zbog ispravne staze kretanja do svog gospodara, dobio je šta? Bacaju ga u katapultu, njemu vatra bude hladna i spasonosna. I svi poslanici i vjerovjesnici su ostvarili ovaj tavid. Da su se predali svome gospodaru. I ukoliko im njeri ga ostvariš, toliko bježiš i tražiš utočište kod svog gospodara. Niješ bježat nigdje drugo. Kako možeš tražiti utočište kod policajca? Isti normalan. Zamislite kako je to ogavno. Kako možeš tražiti utočište kod ljudi koji dozvoljavaju homoseksualizam, pederluk, kurvanje, alkohol, mito, korupciju, laži. Ti kod njih hoće da tražiš sigurnost. Hoćeš da tražiš sigurnost svog imana, teohida i svoje vjere kod ljudi koji čine širka Allahom. A uzvišeni kaže bit će sigurni samo oni koji amena, koji vjeruju i šta? Ne vjeruju. I svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. Oni su na pravom putu. Zašto Allah kaže ovdje bit će sigurni? O tome govorimo noćas. Biće sigurni. Od čega sigurni? sigurni u ostvarivanju svog tevhida, sigurni od džahennama, sigurni od kazlije na sudnjem danu, spokojno i mirno hodaju dunjalkom. Je tako? Pa ta sigurnost njihova mora se pokazat na ustima i na dijelima. Zato što Allah te bareke o tala osigurava šta? Zalike kitabu la ribe fi. Osigurava ovu vjeru. I ne daje nikom da je dira. Ne da. Ni najme, ni jedan harf. Kako uzvišeni navodi u Kur'anu, sa čim te? Izaziva. Gospodar svjetovo izaziva, sve izazovite i vi. Sve izazovite. Načinite nešto. Načinite nešto. Jedan ajet, jedan harf. Ne dozvoljava uzvišeni ni jedan ajet. Ne da Allah da se ni jedan najmanji segment njegove vjere dira. Izaziva uzvišenje. Samo jedan harf. Zamijenite ako morate. Da bi zamjena možete. Garantuje Allah da će čuvat vjeru. I upućuje čuvare. On. Kad ti prodaš svoje radno mjesto i prodaš svoje stražarsko mjesto i počneš kao stražar ko će ti? Pa ne na dujalku ti niko ne bi povjerio da čuvaš sladište. Halo, gdje si ti? Odšao malo do komšije, neće on ništa. Zašto ne čuvaš? Na dunjaluku bi dobio otkaz. A da čuvaš nešto što je najsigurnije, što je najslađe, gdje je najbolje, gdje je najplodonosnije i najljepše i uputa, ti umjesto da čuvaš to, ti uzmiješ ono što je u temelju ruši i hoćeš sa time da sačuvaš sigurnost. To je kao da si doveo, stavio si vojnika u rob A on ne zna, on ne zna ni komu je neprijatelj, on ne zna ni čime treba da puca, stavio si mu oružje u rogu. Evo ti puca, bro, on ništa ne zna. Ti ga uzdaš se, snaće se on. On će kad zaškripi u rat, neće nikad, neće nikad. Zato uzvišeni preko ove vjere nudi svojim robovima sigurnost. A sigurnost može dolaziti i doći, braćo moja, samo kad ostvariš kod sebe tevhid. To jest kad odeš Allahu te baraka ta. ta sigurnost e sad kakva je onda sigurnost tevhida imana i onog vema erselnake ila rahmeta li lalemin da ne govorimo milosti što si odbio odbio si milost jer smatraš da se sa milošću ne može doći do milosti gledaj kako ti imaš mišljenje o Allahu objavio ti knjigu Kur'an i milost i ti odbijaš kompletan, kompletnu milost i uzizmaš ono što izaziva njegovu srđbu i hoćeš da dođeš do milosti. Ukoliko je god mjeri da to uradiš, sam ćeš sebi naštetiti. Allahu ne trebaš ti, ni tvoj namaz. Sam ćeš sebi naštetiti. Pa odbijaj. Odbij slobodno, vidit ćeš dokle ćeš doći. I gledajte kad su ljudi samo malo odbili, dokle su došli. Samo malo kad odbiju milosti. Malo samo. Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselam, dolazi čovjek i ovaj mu nudi milost. Kaže mu, jedi desnom rukom. To je milost. Ne mogu. Arogantno odbija, kaže i ne mogu da Bog da. Nikad više ruke nije mogu digiti do, do usta desne. Nikad. A šta mislite? šta mislite da ti dođe ko što jest i kaže se samo Kur'anom možemo izaći na svjetlo. Nikako drugčije. Dođe čovjek i kaže ne može. Ovdje se radi malo prije o jedenju desnom rukom. Da Bog da ne mogu. Nije nikad ne mogu digni. A šta mislite da dođe čovjek koji kaže da je musliman, da je mu da je mu da se bori da lava riječ bude gornja, da se sprema za vrhunac islama, da digne sablju jednom i kaže stani. I on kaže, ne može sa njim. On kaže, braćo, za čitav Kur'an da ne može. Nije samo da ne može jest desnom rukom. Čitav Kur'an kaže, ne može. I onda kaže, ne, ne, hoću ja to, ali ovako. Gledajte u kakvom su stanje ova srca. Zbog čega? Bit sigurni samo oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. Čim pomiješaš svoje vjerovanje, brate moj, sa čim? Sa nečim što ruši tvoj teohid iman. Šta će ti se desiti? Hoćeš li biti siguran? Hoćeš li biti siguran? Nećeš nikad. Kaže Allah. Nećeš nikad biti siguran. Jer uzvišenje kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. Ali nije ostavio samo oni koji vjeruju i koji vjerovanje sa širkom niješe. Sa mnogoboštvom. Oni su sigurni. I kaže uzvišeni dalje, iza ovog ide tačka i dvi, dvi tačke. Kaže, oni su na pravom putu. Ko ćemo pobiti ovim sve demokrate na svijetu. Samo jednim ajetom. Sve ćemo i pobiti. Nek nam odgovore, je siguran taj put? Nije, bježi mi s očiju. Ako kaže da jeste, recimo nek se hiti u Dunav, nek se kupa jer uzvišeni kaže samo ovaj put. Samo si s knjigom siguran. Međutim, zašto se ovdje spominje sigurnost? <clears throat> Suprotno sigurnosti, braćo moja, jeste šta? Strah. Suprotno sigurnosti je strah. I zato sam i rekao, svako bježi tamo gdje misli da mu je sigurno. Zato sam i poredio, kako onda možeš bježat tamo i podržat ono o čemu Allah nije objavio ni jednog harfa. I misliš da si siguran, zato što Allah kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju i koje sve vjerovanje sa širkom ne miješaju. Zato što si pomiješao nešto. U tvom srcu, ako nije apsolutno pomiješano, onda je sigurno legla i usadila se debelo klica koja će te i tekako koštat. Koja će te i tekako koštat. Ako misliš da si iskren, a ne radiš po uputi, to je nemoguće. To je filozofija džehmija i murđija i onih glupana, glupaka. To je njegova filozofija. Da čovjek ništa ne reda da kaže da je iskren. Dobro, onda ćemo onu trojicu što ide u džehennem, izvesti džehennema. Jer su oni imali dijela. A kako ćeš rad dijela da nisi iskren? Nemoguće, jel da? Radiš, borio se na lahom putu, muđahid, a ide u džehennem. Kako je, što je ušao u džehennem? Nemoguće da on radi dijela, bori se da bude neiskren. Mora biti iskren za takvog i kažemo, jer ga mi vidimo ovdje, ne, neće mora da je iskren, ne znamo. A kako ti onda možeš reći da si iskrena nemaš ni jednog jedinog djela? Kako je to izvodljivo? Ovaj neiskren ide u džehennem. Po dobro, onda i ti iskren, neš nikad klanjati, onda i ti iduš u džennet. Šta te je to navjelo da budeš toliko iskren da nećeš da robuješ jedinom gospodaru? Šta te je navjelo da toliko budeš iskren? Pa da možeš psovati vrijeđati vjeru, rugati joj se i ostati iskreni dalje. Pravi si džahmija, ortodoksni i oni koji tako zagovaraju. Suje, kaže, ne znaš i šta je u njegovom srcu. Valladine džahedu fina lenehdijennehum subulena. Oni koji budu iskreni u srcu, kaže uzvišeni, koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putema koji nama vode uputiti Jesi upućen, pravo, ne klanjaš. Ko te uputio? Uputio te Pero, pis izgleda. Ko, će te, ko te uputio da ne klanjaš? Uzvišeni kaže, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا One koji se budu zbog nas borili, iskreno, ovo je iskrenost, mi ćemo putema koji nama vode u put. Ti jedino da ne pričam s melekom, moguće, jedino tako, kako si iskren. To su oni koji iskreni, a ne rade ništa. Drugi koji kažu da su iskreni, a dijela nemaju veze sa Koranom i Sunnetom. Kako oni mogu biti sad iskreni? Nemo ovi su sad, sad bi mogli mi biti u klopci. Iskren sam, ali radim, uzimam nešto drugo, da bi došao do, do koga? Do milosti. Znači, iskren sam. I imam dobar nije, ali uzimam pogrešno uzrok i hoću da dođem do milosti. Recimo da ovi ne znaju. A šta je sa onima koji znaju? Zna šta je pravi put, jer tvrdi da iskren, mi smo samo dobro htjeli da bude sloge, da budemo dobro i da budemo zajedno. Mi nećemo ništa loše. Pa I kršćani su uzavili zbog čega? I oni imaju nagon za ibadetu. Hoće da veličaju gospodara. Oni bi da robuju, ali ne traže ništa i rade suprotno, apsolutno onim što što je objavljeno. Pa su u zabludi. Zašto je čovjek u zabludi? <laughs> Zašto je zabluda zabluda? Zato što radiš nešto što nije uputa. 1 plus 1 je 2. Zabluda je nešto, sve što nije uputa, to je zabluda. Ko kaže? Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam. Wa šarran umuru je muhdefetuha, wa kulle muhdefetim bida. Najgore stvari, wa šarran, najgore stvari su šta novotarije. I to najgore, gledaj ovo. Najgore stvari su novo, dodavanje. Nećemo samo reći, često volim i promijeniti jer mi kažu novotarije, pa ljudi stano misle da je to samo islamska zajednica. Dodavanje vjeri. Najgore stvari kad dodaješ, vjeri ili oduzimaš. To je najgore. Najopasniji, najbliže džahennemu. Kako onda možeš biti iskren? Ili kako ti možeš onda biti hudalil mutaqib? sjediš sa šarijom, maturidijom, ovim onim, i sa njim gradiš džemat, njega pomažeš, njega uzdižeš, njega hvališ, bježiš njemu i hoćeš da budeš hudelil mutakim. Što lažiš? Kad Allah u pustvo bogobelaznim naziva kako zalike kitabu la rebe fi. Ova knjiga u njom nema sumnje. U njom nema sumnje. Da ti dam na dunjalku za tvoj kompjuter, dva upustva, najnoviji nekakav. Jedno upustvo malo, ima i dobro, ima i nako. A drugo, kažem ti, ovo ti je sigurno. Znači, evo ti sigurno i evo ti ovo upustvo. Šta ćeš uzeti? Šta ćeš uzeti? Ma nema ni jednog čovjeka na svijetu koji neće uzeti, dajem to što je sigurno. Je tako? I tako se radi sve u pogledu šta? Dunjaluka, braćo. Dunjaluka, pogledajte. Radi Dunjaluka, ljudi ratove vodi. Radi dunjaluka gube glave, radi dunjaluka idu u džehennem, radi dunjaluka prodaje se Allahova vjera, radi dunjaluka se laži, radi dunjaluka se petlja, radi dunjaluka ljudi izmišljaju propise, radi dunjaluka su dozvolili kamatu, radi dunjaluka su dozvolili homoseksualizam, kondome, krađu, prostituciju, nemoral, parlamente, bidate, novotare, širkilišta, sve radi dunjaluka. Wallahi, sve radi dunjaluka. Ako ne radi dunjaluka u smislu dobijanja para, onda radi dunjaluka da budeš živ, da ti se ništa ne desi. Da to sirun el hajate dunja. A vi više volite život na ovom svijetu. Više ga volite, kaže Allah. Vel ahiretu hajru abuha. A ono je za vas nešto što se ne može ni opisati. Onaj svijet, vječan onaj svi. Međutim, radi dunjaluka, kako smo rekli, ljudi ne da pogaze svoju iskrenost, nego misle da mogu promać Allahu, da mogu švirat, ili da možemo, nećemo reći samo mogu, možda bolje bilo gore, možemo i sve, bi govorimo prije svega, ljudi misle da mogu švirat i ovdje kao da je Allah ne vidi, kao da Allah ne čuje, tu je sve nedostatak jekina, braćo onaj ko vjeruje da ima svog gospodara taj će pa makar kao što je jedan Allahov dobri rob vjerovjesnik Yunus alaih salatu wasalam kada je ušao u tmine tri tmine duboke morske tmine i onda utrobu kita ništa ne vidi ne vidi Yunus alaih salatu wasalam ništa ne vidi totalni mrak šta je rekao La ilahe illa ente subhanake inni kuntu mine zalimin. Allahu moj, ja znam da ti mene vidiš. Gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju moj, o ti koji sve vidiš i čuješ i sve znaš, gospodaru nebesa i zemlje, slavljen neka si ti, ja tebe veličam, evo me u, u, evo me u kitu. Ja sam se prema sebi pogrešio. Sekunda iskrene dove izlazi iz kita. Sekunda. U kakvim okolnostima? Zbog čega? Zbog ostvarivanja iskrenosti prema Allahu te bareke otan. Najteži momenti i trenuci će se pokazati koliko si iskren prema njemu. A sigurno, sigurno te on te bareke otala kad te podrži, učvrsti, pomogne, neće ostaviti ne znam kakva situacija da bila. Kad bi se sav svijet skupio, da ti učini loše, ne može. Ili dobro da dar neko Allah nije propisao, ne može. Ne može, braću. Allah te barak je od kaže Ja i veledine amenu takullahe hakatu katihi vela temutune illa va entu muslimu. O vjernici, obraća se vjernica. Ja i ladine amenu, ovi koji vjerujete. Bojte Bojt itakullah, bojte se Allaha. Istinskom, iskrenom bogobojaznošću, onako kako se šta treba bojati. Bojte se Allaha, onako kako ga se treba bojati. Kako? Hudelil mutaki. Ovdje je upustvo za bogobojazni. U njoj su upustva za bogobojazni. I kad uzmeš to, sigurno ćeš biti od oni, ja je ledine amenu te kullahe haqqa tu qatihi, vela temutune illa vantu muslimu. Ne umirite osim kao muslimani. Ne umirite osim kao muslimani. Ali da ne bi umrli osim kao muslimani, ja i veledine amenu, takullahe haqqa tu qadi. O vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite osim kao predani i pokorni robovi kome? Allahu te barek Ne, ne umirite osim kao Muhammedi, kao Omeri, kao Ibrahimi, kao Fatime, ne, ne, ne. Kao predani i pokorni muslimani. A predani i pokor, pokoran musliman dolazi na početku ajta. Ja ule dine, aminu te kullahe, haka tu Bojte se Allaha. Jer onaj ko se bude bojio Allaha, istinski mu se preda bogobojazošću kakvom je Allah naredio da ga se bojiš jer sprovođenje njegovih naredbi i klonjenje njegovih zabrana u dijelo su šta? upute za bogobojazne i kad to budeš slijedio onda sigurno nećeš umret osim kao musliman i onda sigurno kane haqqan alena nasrul mu'minin Uzvišeni kaže, ja ću te pomoći. Ja ću pomoći, obavezao sam se. Nastrovo mu'minin, ja sam se obavezao da pomognem svoje mu'mine, svoje robove. Obavezao se Allah. Kad? Čitava zemajska kugla. Muslimani jedaju. Aliku selam. Čitava zemajska kugla. Jadaju. Zašto smo ovako, zašto onako, zašto nismo zajedno, zbog čega? Zato što nismo zavirili u jedno, jedino opustvo. Velike il kitabu, la rejbe fi. Ova knjiga u nju nema sumnje. Hudelil mutaqin. Upustvo je onima koji se Allaha budu bojali. Upustvo je onima koji se Allaha budu bojali. Ko se ne boji Allaha? Gdje će tražiti uputu? Gdje će? Allah kaže, U prevodu značenja da je knjiga ta upustvo onima samo koji se Allah boje. Hudalil mutaqin, upustvo njima, bogobojaznim. Kako ćeš ostvariti bogobojaznost ako ne uzmeš upustvo koje je, šta? Zalik, rekli smo pokazna zamjenica. Zalik je kitabu lare i befi, u nju nema sumnje. Uzao si drugo upustvo samo zato što sumnjaš. Samo zato što sumnjaš pa si uzu nešto što je javno i očito i vidljivo nesigurno da bi došao do sigurnosti. Jel to izvadljivo, braće? Što tako ne radimo u pogledu svog dunja aluka? Ha? Što ne idemo autom kroz vodu? Može se proći. Ako je malo pliče, jel da? A imaš cestu. U pogledu dunja aluka ništa nećemo uraditi što je mimo upute. Proizvođača, trgovca, doktora, On ti kaže tri tableta. Kaže, ženo, deset sati moram tabletu popiti. Ništa nećemo. Tako vam Allaha recite. Ništa u pogledu Dunjaluka nećemo uraditi. Što je mimo upute proizvođača ili doktora ili inženjera, nije bitno. Beton se može stvrditi kad saliješ beton. Ali ako ne staviš zelje za ucoklo, za izvjesno vrijeme je gotovo. Jel da? Kako će onda Kako će onda? Kako smo rekli na početku? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo, Muhammede, to jest nismo te poslali osim kao milost svjetovna. Mi odbijemo čitavu milost sa svim što je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam i objavom odbijemo čitavu milost i uzmemo nešto za što znamo sigurno sigurno da nije Allahova milost i želimo preko toga da dođemo do Allahove milosti. Kakvom su stanju to naša srca? I onda se čudi što je sve puklo, što se cijepa, u smislu cijepa, ne, džemat se neće pocijepati. Džemat se nikad neće pocijepati. Jer ja sam u džematu Ibrahima alaih selam. Ja sam u džematu Musa alaih selam. Ja sam u džematu Isa alaih selam. Ja sam u džematu sallallahu alaih selam. Ja sam u džematu Muhammeda sallallahu alaih selam koji su danas desetorica živi. To je njegov džemat. Ebu Bekr, Umar Uthman, jel da? Živi su u džennetu. Džemat Muhameda, ali i salatu wasalam, živ. Džemat koji se ne zove džemat po svaku cijenu. Za svaki slučaj. Da se skloni. Da mi se šta ne desi. A uzvišeni kaže, bit će sigurni samo oni koji vjerovanje svoje sa svoje dobošto ne miješaju. Oni će biti sigurni. Odakle takva nesigurnost kod nas? Zašto smo nesigurni? Uznali kri kitabu la ribe fi. Zbog čega? Samo zato što nismo, šta? Uzimali ono što će od nas načiniti hudelil mutakim. Da se Allaha bojimo. I kad smo se počeli bojati svega mimo Allaha te varek i otala, kažu, umet ne može u Palestini dok siluju žene, u Iraku, ubijaju, muče, u Medini sjede i uživaju, u Meki raspravljaju sate i godine i dane, da li treba izaći na glasanje ili ne, da li treba kamata, nužda je ako nemam, pa ako možeš da imeš kamatu i možeš da odplaćaš ravatu, ti sigurno radiš. To se znači samo odnosi na bogate. Njima izdajete fetve da mogu 50-100 hiljada maraka digni ili milion. Šta će miski koji ne rade nigdi? Dajte njima fetve kakve. Gledajte, ima fetve. I dok se o tome razglaba, umet krvari, cijepa, ubijaju židovi, amerikanci i njihove sluge rade šta je njima volja. Ne, naprotiv. I kad se pojavi skupina da im se suprostavi, vi ste takvi Vi ste haridje, vi ste funda fundamentalisti. Hoćete da cijepate ovaj narod? Koji narod? Koji narod cijepamo? Ko cijepa narod? Prije svega šta je moj narod? Ako tvrdiš da je tvoj narod čovjek koji ne pada Allahu na seždu, ti si bolji od Ibrahima ali selam. Zašto? Ibrahim ali selam kaže, o narode moj, ja kom, ja vas napuštam. Nemam sa vama ništa. Je tako? Nije samo narod napustio, rekao i oci svom. Oči i s tobom nema ništa. Nije da imam s tobom ništa dok se ne vratiš Allahu te barke tamo. A rekao, o narode moj, kako je Ibrahim ali selam mogao reći, o narode moj, onda ga napustiti? A vi kažu, trebamo ući među njim u klopice. smo mi to nevidljivi. Smo mi to duhovi. Ha? Pa se tako ono, narode moj preinači da je to muslimanski narod. Dobro. Allaha molim da svakog ono ko smatra da čovjek koji neklanja, psuje Allaha, vrijeđa vjeru, smatra da je musliman, da ga Allah proživi sa njim. Sa njegovim, ne, sa njegovim narodom. Sa onim zašto on misli da je njegov narod. nego se svjesno izvrću činjenice da bi se pokazalo šta? Da sam ja u pravu. Nuh ali se nam dovio protiv svog naroda. Ne ostavi gospodar moj jednog nevijenika na zemlji. Sve i potopi. E, Nuhu, jesi nepravedan. Kako ćeš tako? Možda se oni pokaju. Nemoj, ne znaš ti šta je u njegovom srcu? Pa i ne znam. Znaš ti? Znaš ti šta je u njegovom srcu? Ja ne znam. Samo Allah zna. A znaš ti? Kad ne znam, pa što kažeš da ne znaš? Šta je u njegovom srcu? Zašto to govoriš? Zato što je tu najlakše zakukuljit. Najlakše odbrani čovjeka, ne znaš šta je u njegovom srcu. Pa ne znaš ni ti. Što onda braniš za nešto što ne znaš šta je? Ja ne znam, ali ti braniš, kako braniš? Pa kažeš mu, sve njegove kufrove braniš stanjem njegovog srca. Valjadine džahedu fina lenehdijenehum subulena. Oni koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putem oko nama u put. Je to tebi čovjek koji psuje Allah upućen. Allah kaže, oni koji se budu zbog nas borili, znači, uzvišeni, kako smo rekli, gleda u naša srca i otkriva stanje, kako? Preko upute. Uzvišeni otkriva stanje preko upute. Onima koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putama koji nama vode u put. Isto putavi u kafanu uputa. U diskoteku, to je uputa. Da čitav svoj život Sam se stjesniš kako bi Allahove propise sveo na najmanju moguću mjeru. Ovi ljudi znaju šta je pivo. Ovi ljudi znaju šta je alkohol. Ovi ljudi znaju šta je haram. Valahi možda znaju bolje nego ni sami što im fetve izdaju. Znaju dobro. Pitajte i tako vam Allaha. Nek vam kažu šta je širk. Ako ne bude 80% ljudi reklo da je to vrsta ribe ili ne znam čega, Došte pljunite me u lice ovdje. Ako ljudi budu znali šta je obožavanje Allaha te barake od tala, taj naš narod sa kojim živimo, šta ćemo im onda govoriti? A vidiš kako znaju otići po svoje lažne bogove ili doktore u Sarajevu, jel da? Kad dođe Daja i za pet minuta svi se okupe oko njega. Eto ti stanje, stanje tvog naroda. To je taj naš narod. Šta ćemo im onda govoriti? Ne zabranjamo da se momak i sura ljube na cesti, jel? Ha? Ili ćemo im tepat 15 godina, dobro jutro komšija, jeste se naspavali? Kako vam je cugo? Jel vam mačka sinoć povraćala? Kako krava? I 15 godina tako, i da mu se štimaš, Da on vidi da si ti fin, da si ti ljubazan, da si ti, da si ti, šta da si ti? Šta da si ti? Šta da si ti? Ti treba da predstaviš poslanika, sallalahu sallam. Nemoj sebe bula. Nemoj sebe predstavljati ljudima. Poslanika predstavi. Reci, ja sam mene Allah uputio. Ja sam pustio bradu. Ja sam sve muslima. Pozivam i tebe. Šta? Ono što je poslanica se ne prvo pozivu. Ti nizgodina. Ti nizgodina obožavaj samo Allaha. Hm. Nemoj mi reći klanjaj, jer on ne zna. Nego obožavaj Allaha, on će izgledati, pa, pa, što obožavaj? Eto ti, tako, i onda mu objasni. Hajdi obožavaj Allaha, aj samo mu džamiju, hajdi klanjaj, jer će ovaj znam. No šta znači jedno? Hajj ala salah, hajj ala falah. I svi kad se, šta to znači? Dođi na namaz, hajde spas. Ti ne znaš da se spasiš. A ja bih volio da se ti spasiš. Hajj sa mnom. Hajj sa mnom klanjati. Ne, šutimo 15 godina i kao ti si toliko pronisljiv i mudar da trebaš čekati pravu priliku, pravo vrijeme, pravo moment da mu kaže. To je stačno. Ali ka, na što se ovo odnosi? Nemojmo sami sebe filozofiti. Na što se ovo odnosi? Na grije kojeg se on ne može kutarsati. Ima kod sebe, pije. Muslimane, klanja, posti, daje zekat, ali pije. Nema da se kutarsati. Voli crknu tuzlansku i nema drugi. E tako on prilazi, strast, možeš ostala ta. Njemu čekaš momenat kada ga jamiš, kad bude mahvura, kad pa mu kupiš litar soka, kutiju keksa, kilu mesa, vidim, izgleda te glava boli, evo, kupio sam ti litar soka, e, to su momenti. A u tevhidu, šta čekat moment? Koji moment čekat? Dajte mi dokaz! Dajte mi dokaz odgađanja pozivanja Allahu Tebara Kvetala. Dajte mi dokaz, nek donese ko, ko hoće. Da su ik, da ikad iko odgađao pozivanje Allahu. Ja ilham mu desir, um fehendir, o Muhammed ustani, Ustani i opominji. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. Šta da opominji? Na šta da opominji? Da opomene narode na kaznu koja ih čeka ako odbiju ono u što on poziva. Da ih opomene na sudnji dan. Da ih opomene na njihovog gospodara. Da ih opomene da im kaže da su stvoreni, da nisu sami stvoreni. Da im kaže da je samo došao sa jednom vjerom, nema druge. Javno! rekao, mrzio i ispoljio. Javno da im kaže da je musliman. A nije da se pakuje. Da iza Kabe se Muhammed sallallahu alejhi skloni, pa da malo se prifinta, da i trzne. Ma nemoj. Nije braćo. I vidi kako on napusti svoj narod. U Mekki. Meka mi izađemo iz džamije zato što nismo izašli što nam se izlazi, nego što su nas istirali. Ne može se više. Jer ako sjedim u džami i slušam kako on laže na Allahovu vjeru, šta sam ja? Pa imaš li imali u bomori da mu kažeš, hođa, stani! Stani ima li šta u tom svom srcu bolan? Šta radiš po Allahovoj vjeri? Ili ne mora bilo ko? Šta radiš tu? Kako možeš biti nijem i šetan i šutit? Ha? Gdje ti je sad mudrost? Gdje je sad ona mudrost od čega mudruješ? Da pozoveš svoj narod? Odlična prilika, gledaj koji su. E, tad bi ti bio nepismen. Ne znaš arapski? Ne znaš ovo? Ne znaš Buhari je muslima na pamet? Znam Kur'ana više nek bin veli. Na pamet. Nije falo. To nije mjerlo. To nije mjerlo u savjetu. Omer ibn Hatab stoji na minberu. Halifa, dženetlija. Ovi kaže, Omer, samo ako bude. Samo svrni, kaže, pa ćeš vidjeti. Neću da smo nigdje u predama da je došlo ko si ti? Šta završio ti? Znaš ti koliko ima Fatiha Harfova? La havle ve la kuvete ila. Koliko ima ovo na pamet? Znaš to na pamet? Znaš lance prenosioca? Šta je Mevkuf? Šta je Garib? Šta je Gajrihi? Šta je Sahi? Šta je Mutefiko na liji? Ne znaš to? Kako možeš ti priđat? Ovo je ponižavanje, braće. Omer kaže, hvala Allahu koji je dao, a Beduin ustupi. Beduinom sto. Hvala Allahu koji je dao da ima komera ispravta ako pogreši. E, obično kad dođeš na ovaj stadion, onda ti kaže da si nepismen, da ne znaš. Pa nije ova vjera, vjera takmičenja, bolan, bolan. Nije ova vjera, vjera takmičenja, ovo ono, znanje treba učiti. Stica, čitav svoj život da učiš. Čitav svoj život. Ali, da govoriš ljudima, o zabrani alkohola, a on ne zna komu je zabranio. Nisi ga upoznao sa onim komu je to zabranio. Kakva je to svrha? Ima to smisla? Govorimo o onom komu je zabranio alkohol. Govorimo o vladaru dana sudnji. Govorimo o džehennemu. Govorimo o džennetu, motiviši ga. Ponudimo hurje. Ponudimo hurje, bolan. 72. Hoćeš li? Hoćeš li da sklopiš trgovinu koja će te čuvati patnje nesnasne. I ovdje sklopiš trgovinu, trguješ i u džennetu uzimaš korpu i beriš. Rafu koju hoćeš. Šta je to sa nama? Šta je se desilo? Kad smo postali nesigurni u Allahovu vjeru, kad smo postali nesigurni da će Allahova riječ dominirati na zemlji sa nama ili bez nas, kad smo postali nesigurni u ovo ili ono. A kad smo se počeli plašiti, u stvari tad smo se počeli plašiti od oni koji mi vidimo u obliku pendrika, puški, upereni, pretresanja, upadanja u kuću, onda smo se prepali i sigurnosti ovog akide i telhida pobjerli smo, Allah najbolje znali, zna možda u velike greha, da ne govorim kufri u širke. O straha od ljudi napuštamo vjeru. O straha od ljudi napuštamo davu. O straha da nas prate napustit ćemo sve. Hoćete da vam kažem koliko je za mnom došlo vam ljudi? Hoćete? Ne bi vas bilo možda strah ili bilo? Ne mere, u zahodu imaš da te ne prati. Šta ima veze? Šta to ima veze? <laughs> Možda i završio u zahodu. Ha? Šta ima veze? Šta ima veze? Pa da molim pećinu pobježeš. Jel da? A ne mora skravo tamo pećinu. Među miševe. Kaže širno sred među zvijeri. Skakavce. I guštarove. Pa bježimo. I sve je vallahi. Sve je od tog akideta i tevhida. Kad tu zakažemo Allaha mi braćo jednog jedinog. Kad zakažemo u la ilaha illallah. Na Muhammedu Rasulullah će se primijetiti. Tako mi onoga u čije ruci moja duša znam šta govorim. Kad zakažemo kod la ilaha ilala, kod Muhammedu Rasulullah sve će se pokazati. Zato što je la ilaha ilala praktična primjena njegova je Muhammedu Rasulullah. Nemoj lagat. I koliko je krnjava Muhammedu Rasulullah, toliko ti ne valja u stvari šta? La ilaha ilala. A toliko je važno Neki dan smo bili jedan minutin primio islam. Srbina, alhamdulillah, rabla alamin. Toliko je važno da kada Srbin ili neko hoće, ili Omer, jel da? A ne, on, ne mogu oni izaći izvjeri, oni su bezgrešni. On su rođeni, kaže, majke i oca muslimanke. Što su onda sahabi? Svi djeca mušika. Kućemo sa njima. Omer bio Omer i prije i poslije. I kad hoće da kaže, kažeš mu, reci šehadet, on kaže, la ilaha illallah prvo kaže negaciju, jel da? Zanijeće, znači učini, šta? Kufru? Taguta. Zanijeće sve što šta? Što ruši ilo Allah, osim Allaha. Sve mora. Mora. Gledajte, toliko je važno da nije došlo, ja vjerujem u Allaha. Danas to govori, jel da? Ja vjerujem u Allaha, ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem. A vjeruješ li u Taguta? Šta ti je to? I toliko je važno da u samom šehadetu la ilahe nema ilaha nema nikog da smiješ ibadet činit ni jedan zakon da smiješ pomislit da priznaš i da se šališ uopšte nemoj da misliš osim Allahovog ko te da prisilio i kaže jesi musliman nisi rekao još musliman gledajte šta je rekao La ilaha illallah. Jesi musliman? Nisi još musliman. Mora šit Muhammedu Rasulullah. Mora i to izgovoriti. Jel to onda Muhammedu Rasulullah tako nama jednostavno, jel da? Kad dođe nešto od sunneta, pa to nama jednostavno skloniti. Pa dobro, nije to ne mora. Ne viš kako su vremena, 21. vijek. Pogledaj rakete. Je, vidi, vidi. A vidi kako posle hađa, kako uzvišeni šalje svoje rakete. Smrzlo se ovdje, onda sneg, onda gori, onda se topi, onda, a, vidi to višta, vidi ovi raketa. 21. vijek. Ne može, kaže, nijedan avion nije uzletio. Ne treba ni uzlet. I kad se pojavio na ljudina, na televizoru, a, digne samo ovako prst, kaže, in alhamdulillah, ispečeni izišao čovjek. Nema ni struje, ni vode, ni mobitela, ni lap, ništa nema. U sama, ništa nema. Ima ona čao, ured upao sa njega. Izide iz pečne i kaže, hmm, svi avioni idu na zemlju. Sve stani. Eno ga kaže, će nešto rit. A šta se ovdje, čemu se radi? Znaju onda ovaj čovjek ne laži. E da psi, izlazi psiholozi. Je li njegov glas, je li on, nije on, je li ona peča, nije ona, jest on, kaže, jest, jest, ono. Ne kaže, ono lice, nije lice lažova. Ne ono lice, ponekima lice Haridži i Tekfirovca. I čuo sam neki dan u Sanđaku najnoviju fintu. Bože moj, gospodaru nebesa i zemlje u puti napravi put. Kaže jedan od ljudi koji su pretirali Tekfiru. Zašto Tekfiriš ti talibane? Sve mušici? Dobro. U sama, mušici, sve mušici, nema nigdje niko, dobro. I Jesi ti kad gledao na internetu, kada, kada onaj brat kad su napali na američku bazu, alhamdulillah, i rastoli, alhamdulillah, jedin nije ostalo ništa, alhamdulillah, i, i onaj brat sa uranama, pola ga nema, i on razgovara sa Allahom, izgovara šehadet i umri. Jer li za tebe on musliman? ja kaže on šehid, ali ja njega moram te kvirit. Ja <laughs> to ti stane? Gledaj, dok ga je doveo Asludin. Jel'o? dotle, do te mjere. Mi kaže za Bimba, za rahime hula. Kaže, ja znam da je to, ali ja moram njega tekfir. Zato ilu upate ovako, što sjednete i jedete meso. Ne ste se i sad, ne jeliste se nikako. Dobro, braću, to je ono sam ja i primio za večeras. Allah te i otala, molim da nas sve uputi napravi put. Amen. Amen. Allah molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod na pravi put. Amin. Allaha molim da mi budemo sebe upute ovog naroda. Amin. Allaha molim te, Barak i Vatala, da od nas načini ljude preko koji će uzizati svoj vjer. Allah te, Barak i Vatala, molim da od nas načini ljude koji će uzizati njegovu riješ na zemlji. Amin. Allaha molim da od nas načini ljude muđahide i mu'mine koji će uzizati njegovu riječ na zemlji. Ne bojeći se nikoga osim njega te bareke o ta. Allaha molim, da iz naših srca izbaci vehn. Amin. Allaha molim da iz naših srca izbaci vehn. Da nam poveća ljubav za ahiretom. Da nam poveća ljubav za džennetom. Da nam poveća ljubav za poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. I da nas nadahne da volimo svoga gospodara. Da nas uputi na to da radimo djela kojima će on biti zadovoljan i sebebom koji će on nas zavoliti. Allaha molim da nas uputi da radimo djela kojima je on zadovoljan. Amin. I zbog koji ćemo zaraditi visoke darađe u dženetu. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha molim da uputi ovaj narod. Amin. Allaha te bareke u ta'ala molim da nas zaštiti svih onih koji nam spletkare. Amin. Allaha molim da nam razvrte munafike preko njihovih postupaka jezika. Amin. Allaha molim. Allaha molim. Allaha molim Allaha te bareke o ta'ala molim da nas stavi u safove muđahida. Amin. Allaha molim da nas stavi u safove oni koji se bore da njegova riječ bude gornja. Allaha molim da pomogne našu braću u Afganistanu. Amin. Našu braću u Palestini. Amin. Našu braću u Čečeni. Amin. Našu braću u Iraku. Amin. Našu braću u Indoneziji, Amin. našu braću u Kašmiru Amin. i na svim mjestima gdje se bore da Allahova riječ bude gornja. Amin. Allaha molim da ponizi kufri nevjernike. Amin. Allaha molim Allaha molim da prizemlji njihove avione. Amin. Da ih razbije o zemlju. Amin. Allaha molim da pošalje svoje ptice u njihove avione. Amin. Allaha molim da pošalje svoje vojske na njihove tenkove. Amin. Allaha molim da im uništi ekonomiju. Amin. Allaha molim da im uništi ekonomiju. Amin. Allaha molim da im uništi ekonomiju. Amin. Allaha molim da nas stavi u safove muđahida. Amin. Allaha molim da im uništi ekonomiju, da ne mogu maki. Allaha molim da im uništi sve njihove resurse koje troše u borbi protiv islama i muslimana. Amin. Allaha molim da nam greje oprosti u dženet nas uvede. I rekao ovo, molim Allah da oprosti imen i vama. I posljedna dova je, alhamdulillahi, rabbil alemin, subhanak je Allahu ve bihamdik, ašadu an la ilaha anta stafirke, wa etubu lik. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. منظر كم يدهش العين عجيب شرف لا ينبغي إلا لربي أنت Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Соба пут вјерника Посетите нас на www.kazonislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه